Poput čišćenja, otklanjanja, nečistoća, poput uzimanja abdesta, kupanja, onoga što može da zamijeni abdest ili kupanje kod muškaraca, kod žena i slično, zatim namaz, zatim post, zekat, hađ i ostali propisi naše lijepe vjere dini Islama, ako Bog da, naći će se govor o njima u ovim našim emisijama ako nas Allah poživi i dadne zdravlja. U našim prethodnim emisijama govorili smo o posebnom danu u sedmici, njegovom značaju, njegovim odlikama, vrijednostima i počeli smo da govorimo o ibadetu zbog kojeg je i sam taj dan značajan. A to je dan petka i on je poseban dan jer se u njemu nalazi poseban i ibadet, a to je džuma namaz. To je namaz koji se ne može nikako naklanjati i koji se ne može klanjati sam. Mora da se klanja u džematu u svoje vrijeme pod određenim uvjetima. Petak je poseban dan. Kako smo spominjali brojne hadise Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da je najbolji dan u kojem se pojavi sunce dan petka. U tom danu stvoren je Adem, alaihi salatu wasalam, u tom danu je uveden u džennet, izveden iz dženneta i u tom danu, danu petka, nastupit će sudnji, sudnji dan. Također je došlo u hadisima da je kao gospodin, odnosno predstavnik svih dana, dan petka. Također je došlo da najbolji dan, čak dakle bolji i od kurban bajrama i od ramazanskog bajrama, od tih dana bolji je dan petka svakako jer se on češće, češće ponavlja. Kao što rekoh, u ovom danu nalazi se poseban ibadet a to je džuma namaz. Također, kao što se govori o vrijednostima samog petka, zasigurno ono zbog čega je petak odlikovan i učinjen posebnim danom, najodabranijim danom, zasigurno dakle i taj ibadet džuma namaz ima svoje odlike, ima svoje vrijednosti, posebnosti. Pa su također došli brojni hadisi koji govore o o vrijednostima obavljanja džume namaza. Prije svega koji govore, o obaveznosti i također na drugoj strani o opasnosti za postavljanja džume, džume namaza. Pa tako, Ebu Horeire radijallahu ta'alan prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame rekao ko se lijepo abdesti, abdesti kod kuće na lijep način, zatim ode na džumu, i bude slušao imama, ne bude pričao tokom njegove hutbe, njemu će biti oprošteno između te i narodne džume, grijesi koje on počini i još tri dana. Između te džume i prethodne ili narodne džume i dakle još tri dana. Također, ukoliko se sjećate u našoj prethodnoj emisiji, spomenuli smo još jedan sličan ovome veličanstveni hadisu u kojem se kaže da ukoliko čovjek porani, okupa se, očisti se za džumu namaz, zatim ode pješke do džamije, približi se imamu i sluša govor imama, sluša hutbu imama, ne razmišlja o nečemu drugom, niti priča, bit mu za svaku stopu upisana godina dana namaza i godina dana posta. Za svaku stopu koju napravi do džamije, ko ode na džumu, na džumu namaz rano. Također, Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam kaže pet dnevnih namaza i džuma do džume i ramazan do ramazana su ono što briše ljudske grijehe. Dakle, pet dnevnih namaza namaza grijesi koji se počinu od sabaha do podne, mali grijesi uz Allahu dozvolu podne namaz obavljen kako treba, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga je obavljao Muhammed Mustafa alihi salatu wa salam, bit će razlog brisanja njegovih malih grijeha koje je počinio u tom periodu. Zatim i kindija namaz, ako Bog da na takav način, koliko se obavi radi Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala i po sunnetu Muhammeda alaihi salatu oslam i kindija će biti razlog opraštanja grijeha koji se počinili između podne i kindije, malih grijeha svakako. I tako isto akšam, i tako isto jacija, i tako isto sabah, dok za veliki grijehe čovjek mora da se pokaje, obrati Allahu subhanahu wa ta'ala sa iskrenim pokajanjem. I brojni drugi hadisi koji govore o vrijednosti džume namaza. Na drugoj strani, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam upozoravao je na ostavljanje i zapostavljanje džume, džume namaza. Pa kaže u hadisu koga nam prenosi Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'alan, kaže Allahov poslanik alihi salatu sam doista sam bio naumio da odredim jednog čovjeka za imama, da predvodi imama ljude u namazu, da im bude imam, a da ja odaberem skupinu drugih ljudi i da s njima odem, popalim kuće onih koji ne dolaze, koji ne dolaze na džumu. Allahu ekbar. Dakle, došlo je do toga da Allahov poslanik alihi salacom skoro da je sakupio skupinu ljudi i otišao, popalio kuće onih koji ne dolaze na džumu namaz. Onda se dakle može zaključiti koliko je to koliko je to veliki grije. U hadisu kojeg prenose Ebu Hureyra radijallahu ta'ala i Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, kaže se da su čuli Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako govori ili će ljudi prestati sa ostavljanjem džume namaza, sa ostavljanjem džuma ili će Allah subhanahu wa ta'ala zapečatiti njihova srca pa će oni biti od gafila, od nemarnih. Šta je ljudima? Zašto ostavljaju džumu namaz? Ili će se ostaviti toga, ili će prestati ostavljati džume i početi dolaziti na džumu namaz, ili će Allah zapečatiti njihova srca pa će biti od nemarnih, nemarnih robova. Također, došlo je u hadisu Ebul Džada Ed Domrija, radijallahu ta'alan, da je Allahov poslanik alihi salatu slam rekao ko tehavunen. Dakle, iz nemara ostavi tri džume za redom, Allah subhanahu wa ta'ala će zapečatiti njegovo srce. Ko za redom ostavi tri džume bez ikakvog razloga, iz ljenosti, iz nemara, Allah subhanahu wa ta'ala će zapečatiti njegovo, njegovo srce. Dakle, iz ovih šerijatskih tekstova, hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, može se nazrijeti, može se nazrijeti propis džume namaza. Što se tiče, dakle, njegovog propisa, propisa džume namaza, on je obligatna dužnost svakog punoljetnog muškarca. Džumu namaz obavezan je klanjati, obavezan, strogo obavezan svaki punoljetni muškarca umno sposobni muškarac musliman. Na to svakako ukazuje prije svega Allahova knjiga, Kur'an i Kerim. U devetom ajetu sure Al-đumu'a, dakle isto imene sure, sure koja govori o propisima džume namaza u jednom dijelu svojih ajeta – Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Iza nudije li salati mi jaumil džumu'ati fes'au ila zikri Allahi vodaru l'beja. Kada se u danu petka pozovete na namaz, požurite da Allaha subhanahu wa ta'ala spominjete, veličate, odnosno požurite na džumu namaz. Ostavite se kupo prodaje, ostavite se trgovine, ostavite se svakog posla. Fes'au, naredba, u imperativu, u zapovjednom načinu kaže Allah subhanahu wa ta'ala požurite da Allaha subhanahu wa ta'ala spominjete. Zatim vidimo iz prethodnih hadisa da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam namjeravao da popali kuće onih koji ne dolaze na džumu namaz, iz čega se također može zaključiti da je obaveza klanjati. Zašto to nije uradio? zbog toga što u njihovim kućama imaju osobe kojima nije obaveza klanjati džumu namaz, poput žena, poput malodobne djece i slično. Pa zbog toga, iz milosti prema njima, Allaho poslanik sallallahu alaihi vseleme to nije učinio. I dakle, također hadisi u kojima se spomnije da će Allah subhanahu wa ta'la zapečatiti srca onih koji ostavljaju džume tek tako. Također, jeli, da kao što kaže Allahu poslanik alaihi salacom, ili će ljudi prestati sa ostavljanjem džuma ili će Allah subhanahu wa ta'ala zapečatiti njihova srca i slično. I također od jasnih hadisa jeste hadis Hafse radijallahu anha u kojem kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam odlazak na džumu obaveza je svakom punoljetnom. Ravahul džum'ati vađibun ala kulli muhtelimin. Odlazak na džumu obavezan je svakom punoljetnom muškarcu. Dakle, šarijetski tekstovi iz Kur'ana, iz Hadisa jasno govore o obaveznosti obavljanja džume namaza i po tom propisu složni su svi islamski učenjaci svi islamski učenjaci slažu da je džumu namaz obavezan klanjati svaki muškarac, musliman, koji je slobodan, koji je punoljetan, umno sposoban, koji je u mogućnosti da ode na džumu namaz, koji, dakle, nije bolestan, u mogućnosti je zdravstveno i također materijalno može da ode na džumu namaz i, dakle, koji je kod kuće nije na putovanju, ne putuje ovim osobama ili ovakvim osobama je strogo obavezno, obligatna dužnost im je da obavljaju džumu namaz. Dakle, muškarac, muška osoba, punoljetna, umno sposobna, musliman svakako, da je u mogućnosti, da je zdravstveno sposoban, da nije na putovanju, već da je kod kuće, takvim, takvoj osobi je obaveza obaviti, obaviti džumu namaz. Ukoliko ne bi obavila džumu namaz, dakle to bi se smatrao grijeh i ne znam koliko da klanja podne namaza, da naklanja džumu namaz, to neće, to neće moći. Iz ovoga se može zaključiti kome nije obaveza klanjati džumu namaz. Nije obaveza što ne znači da ukoliko bi klanjale te osobe džumu namaz, ne znači da im džuma namaz ne bi bila primljena. Ne. Dakle, samo se želi razgraničiti kome je obaveza i ukoliko ta osoba ne bi obavila džumu namaz, bila bi griješna, a kome nije obaveza, pa ukoliko ne bi obavila, ne bi bila, ne bi bila griješna. Dakle, shodno prethodnom zaključku, nije obaveza obavljati džumu namaz ženama, malodobnoj djeci, onima koji su na putovanju, koji su na putovanju. To ne znači, dakle, kada dođe putnik, musafir, putuje kroz gradove i dođe u neki od gradova na putovanju je svome, dođe u neki grad u petak i začuje ezan za džumu, kaže ne, ja sam putnik, ja imam status putnika, ja ne moram da klanjam džumu namaz. Ne, ne misli se dakle na to, već dakle onaj koji putuje, putuje dakle u toku je kretanja, ne mora da svraća negdje, dakle sa magistrale, autoputa, da traži gdje ima džamija da klanja džumu namaz. Ako bi klanjao, džuma namaz bi mu bila primljena i ne mora klanjati podne namaz. Slično, dakle, kao i kod žena. Ukoliko žene odu u džamiju da slušaju hutbu i da klanjaju džumu namaz, ne moraju klanjati podne, podne namaz. Džuma namaz i njima, iako nije obavezna, mijenja, mijenja podne namaz. I također isti slučaj i kod ostalih, ostalih kategorija kojima nije obaveza klanjati džumu namaz. Nakon toga, kod džume namaza i samog propisa također ispravnosti, valjanosti džume namaza, postoje brojni govori islamskih učenjaka. Postavljali su islamski učenjaci određene uvjete da bi džuma namaz bila ispravna. Od samog broja klanjača, od mjesta gdje se klanja džuma namaz, ko predvodi džumu namaz i sl. Allah najbolje zna, teško da se bilo šta od tih uvjeta može prihvatiti uz dužno poštovanje. Dakle, to su islamski učenjaci, oni su govorili od sebe, priznajemo islamske učenjake, čuvamo njihovu čast, pri, prihvatamo i potvrđujemo im znanje. Međutim, dakle, to što su oni postavljali od sebe uvjete, oni sami zato nemaju jasnih, vjerodostojnih dokaza. Pa što se tiče broja džematlija. Koliko je neophodno džematlija da bi se klanjala džuma namaz, postoji 15 mišljenja kod islamskih učenjaka. Neki kažu 40, 50 i slično. Allah najbolje zna. Onoliko koliko je potrebno klanjača da se namaz obavi u džematu, toliko je potrebno i klanjača da se klanja džuma namaz. Onoliko koliko je potrebno klanjača da se obavi džuma, da se obavi namaz u džematu, dakle dvojica ili trojica, toliko je neophodno klanjača također učesnika u džumi, džumi namazu. Zatim uh, uvjetuju islamski učenjaci da je neophodno obaviti džumu namaz u džamiji. Svakako, međutim, ukoliko nema, džume, ukoliko nema džamije, može se džuma namaz organizovati i negdje drugo na mjestu, u mjestu koje mijenja, mijenja džamiju i slično. Zatim da to bude samo od strane velikog imama, halife, kako se to kaže, namjesnika. Zatim da to bude u gradu, ne na selu ili u mjestu gdje su kuće povezane jedna s drugom, gdje nema prekida i slično. Dakle, to su uvjeti koje je danas teško prihvatiti i ispoštovati. Nama je dobro poznato, je alhamdulillah, da se po selima klanjaju džume. Da, dakle, u selima imamo po jednu, po dvije džamije, klanjaju se džume i slično. Tako, dakle, da ovi uvjeti danas teško da se po njima može raditi. Što se tiče samog vakta, vremena kada se klanja džuma namaz. Džuma namaz namaz se klanja u onom vremenu u kojem se klanja i podne namaz. Džuma namaz petkom klanja se u podnevskom vremenu. Nemamo, oni koji klanjaju džumu namaz, oni nemaju podne namaza. Ne klanjaju podne namaz, već klanjaju samo džumu, džumu namaz. Dakle, u tom vremenu. Džuma namaz razlikuje se od podne namaza po broju rekata, ili tako klanja se dva rekata, također po učenju ukoliko podne namaz klanjamo u džematu iza imama, dobro nam je poznato da imam na podne namazu uči u sebi. Klanja četiri rekata, uči u sebi kao i na ikindi namazu. I to je kako se kažu, jeli, to su dnevni namazi. Međutim, za razliku od džume, dobro nam je poznato da nakon što imam održi hutbu, silazi sa mimbera, prolazi na svoje mjesto, staje i klanja, klanja nama dva rekata džume namaza gdje uči naglas. Gdje uči naglas. Dakle, džuma nama se klanja u podnevskom vremenu i postoje određene razlike između džume i podne namaza. Također, vrijedno je znati da ne bismo utjeravali druge u laž, da se ne bismo raspravljali, diskutovali bespotrebno, postoje hadisi u kojima se spominje da se džuma namaz može klanjati i prije nastupa podnevskog vremena. I prije nego li nastupi podnevsko vrijeme. Spominju se određeni hadisi i u njima se kaže da su čak znali ponekada za vrijeme Allahov poslanika alihi salatu sam klanjati džumu namaz i prije nego li bi nastupilo namasko vrijeme podne namaza prije nego bi nastupilo podemsko vrijeme, znali bi završiti sa džumom i vraćati se, a dakle tada bi sunce dolazilo jeli, na sredinu neba, bilo bi u zenitu, odnosno nastupalo bi podnevsko vrijeme. Dakle, to je što se tiče vremena džume namaza. Zatim, kao što rekao, džuma namaz, za razliku od podne namaza, sastoji se samo od dva rekata. Podne namaz četiri rekata, dok džuma namaz ima dva rekata. Kao što je došlo u govoru Omera radijallahu ta'alan da je rekao džuma namaz ima dva rekata, također namaz putnika sastoji se od dva rekata i to su dakle potpuni, potpuni namazi. Bez imalo manjkavosti. Džuma namaz je potpun namaz. Nije skraćeno to podne, ne, već to je dakle propis džume namaza džuma nama sastoji se od dva rekata. Zatim, da li postoje sunneti prije i poslije džume namaza? Da li se klanjaju sunneti prije i poslije dva džumanska farda? Što se tiče sunneta prije dva, dakle džumanska farda, ne postoji dokaz. Ne postoji hadis u kojem se spominje da bi Allahov poslanik alaihi salatu wasalam klanjao nešto od tih sunneta. Učio bi se ezan za džumu namaz i Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam nakon ezana odpočinjao bi hutbu. Nakon što se prouči ezan za džumu namaz, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam odpočinjao bi sa svojom hutbom i nakon završene hutbe klanjao bi dva rekata džume namaza. Dakle, nigdje se ne spominje da bi Allahov poslanik alihi salatu sam klanjao dva ili četiri rekata prije džumanskog farda, prije hutbe. Zatim ne spominje se niti od ashaba, ne spominje se od Allahovog poslanika alihi salatu sam da je radio, niti da je preporučio. Kao što se također ne spominje od njegovi ashaba. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam spomenuo je jednu kategoriju onih koji dolaze na džumu namaz koji mogu da se nađu dakle u namazu prije hutbe. A to je dakle kategorija ljudi koja porani u džamiju, dođe u džamiju, uđe i klanja dva po dva, dva po dva, dva po dva rekata neograničeno, nije ograničeno nečim, nekim brojem, klanja sve dok ne prouči se ezan i imam se ne ispne na mimbar da drži hutbu. Međutim, dakle, pod tom kategorijom ne misli se da oni klanjaju dva ili četiri rekata nekakvih džumanskih sunneta prije, prije farda. Dakle, Allah najbolje zna, nema vjerodostojnog, jasnog dokaza da postoje nekakvi sunneti prije dva rekata džumanskog farda. Što se tiče sunneta poslije džumanskog farda, dakle nakon što se održi hutba, klanja se dva rekata džume namaza, od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam prenosi se da bi klanjao nekada dva, a nekada četiri odnosno oporučio je, preporučio je, rekao je ko želi da nakon džume namaza klanja nešto, neka klanja četiri. Dočim Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma prenosi da bi ponekada zaticao nakon džume namaza Allahovog poslanika alihi salatu sam kako u svojoj kući, u svojoj sobi, klanja dva rekata. Pa kažu islamski učenjaci, ko želi, može da klanja ili dva ili četiri. Jeste, poslanik Alihi Salatu sam preporučuje da se klanja četiri, ali i svojom praksom je pokazao da mogu se klanjati i dva rekata. Najmanje dakle što bi trebalo nakon džumanskog farda klanjati jeste dva rekata, a lijepo je i četiri. I nema razlike. Pojedini islamski učinjaci su pravili razliku pa bi rekli onaj koji klanja kod kuće neka klanja dva rekata, a onaj koji klanja u džami želi odma nakon farda da klanja, neka klanja četiri. Šeh Albani rahimehullahu ta'ala kaže ne znam da postoji vjerodostojan dokaz za ovako nešto. Dakle, razlikovanje da li čovjek klanja kod kuće ili kod džami ili u džami, pa zbog toga će klanjati četiri ili dva. Ne, može da klanja četiri i kod kuće a može da klanja i dva rekata u džamiji. Ukoliko neko zakasni na džumu namaz, zakasni na jedan rekat, stigne imama na drugom rekatu, klanjaće za njim taj drugi rekat, kada imam preda selam na desnu stranu, on će ustati i naklanjati još jedan rekat. Dakle, onaj prvi rekat koji je propustio. Međutim, ukoliko zatekne imama dole na sjedenju ili zatekne imama prilikom predaje selama, jer je najmanje, inša Allahu po ispravnije mišljenju, jer je najmanje neophodno da stignemo imama na ruku, kada je imam na ruku, kada otišao je, kada se pregiba na ruku, moramo ga zateći u tom položaju, mi stupiti u namaz dok je on na ruku da bi nam se taj rekat brojio. Ukoliko sustignemo imama nakon rukua, taj nam se rekat ne broji. Pa ukoliko neko okasni na džumu namaz i stigne imama, uđe u džamiju i zatekne kako imam dole sjedi. Učite šehude tehijatu lillahi wa salavatu wa tajivat. Ili kod predaje salama, takva osoba treba da klanja podne namaz od četiri rekata. Takva osoba ne može dakle sjesti, pristupiti tako lahko u džemat i klanjati dva rekata džume namaza. Ne, dakle, takva osoba nije sustigla imama na džumi namazu u džematu i njoj ne preostaje ništa drugo osim da klanja četiri rekata podne, podne namaza. Od prilike to je ono najbitnije što je vezano za džumu namaz. Svakako, dakle, ono što je bitno jeste da se održi hutba i što se tiče nas, klanjača koji dolazimo, klanjamo i slušamo hatiba, za nas je bitno da slušamo njegov govor, da o njemu razmišljamo, da šutimo, da ne progovaramo, da ne išartimo nekome do sebe, djetetu ili slično, već da pomno slušamo hutbu, neka nam zato bude podstrek na početku spomenut hadis ko porani pa se okupa, očisti i ode do džamije pješke, a ne sa prevoznim sredstvom i približi se imamu pa ga pomno sluša, ne razmišlja o nečemu drugom, niti progovara, za svaku stopu bit ćemo upisana godina dana namaza i godina dana posta.